ดิฉันต้องจ่ายค่าโรงแรม แม่โฮเทลนู้ปเซเดเนฮันคุณต้องตื่นแต่เช้าตู้จัลดีจากกันาแฮคุณต้องทำงานมากตู้บอทคัมกันนาแฮคุณต้องตรงเวลาตู้สมัยเตจานาแฮ ขาต้องเติมน้ำมันอุสเน่เปโตรลเลนะฮะเขาต้องซ่อมรถอุสเน่อปนีกัดดีทีกครวานีฮะเขาต้องล้างรถอุสเน่อปนีกัดดีตวานีฮะเธอต้องซื้อของอุสเน่ขรีดดารีกรนีฮะ เธอต้องทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์ โอสเนกการ์ซาฟ फ करना है เธอต้องซักเสื้อผ้าโอส उ स กे क प ड ़ตโตเนฮันเราต้องไปโรงเรียนเดี๋ยวนี้อ ਅ ਸ ตุเรนต์สกูลจานਾ ਹੈ เราต้องไปทำงานเดี๋ยวนี้อ ਅ ਸ ตุเรนต์กามเตจานਾ ਹੈ เราต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้อาซีตุเรนต์ด็อกเตอร์โคลจานาเฮพวกคุณต้องรอรถเมล์ทุสีบัสดีอุดีกกรนีเฮพวกคุณต้องรอรถไฟทุสีเทรนดีอุดีกกรนีเฮพวกคุณต้องรอรถแท็กซี่ทุสีแท็กซี่ดีอุดีกกรนีเฮ